Hanchis kah capítulo. pa waujinkuna mana manta. PA hipantam Jesús ERJA Galilea laupi. Manañam JUDÍA laupi kaitaja monarjachu, kamachiko judiokuna JUDIO munashangraiko. PA ramada fiestan ichpamuptinmi, waujinkuna nerja. Ria JUDÍA lauman Porigmasikuna rurasjaikikunata jawanankupa pipas jallapeja y Matapas ruranchu, runakunapa riqsisqan monaspaja, munaspaqa. kunata rurachkaspaqa, llapa runapa rikusqantaya ruray, nispa. Chaynataqa Jesús pi mana crispankum. Chaime Jesús Nyuhapa Ñuqapa y me i y ichaja, ima tiempupas alinglia. Jamkunataha runakunapas manam kichikchu ñuqatam ichaqa tukuy rurasqanku mana allin kasqanta willasqayrayku. Qamkunallaya fiestaman qarichik, manaraqmi ñuqapa tiempoy hachayamunraqchu, nispa. Chaynata mi hina Galilea Uyape qiparurqa. Ramada fiestapi kasqanmanta. man fiestaman Jesús pas chayman rerqa pakakuspallan. Manan y ancharikurerqachu mas caspan con erjaco. Maipitaj Chacachcan erunaja, nispa. Jesús mantam runakuna anchata Wakin nin minerja. Alin runan paija, nispa. Wakin ñatag minerja. Manan paija alincho. Runakunata mingañan, nispa. Ichaja manan pipas rimarjacucho libretaja, kamachico judiokunata coraico. Fiesta chaupiña mi. Temploman YAIKUSPAN Jesús yachachita hallarirqa. Judiokunam admiracospan irqaku. IMAINATAH kaironaja y tukuy imata yachan mana KASPAJA? Nispa. CHAIME Jesús NERJA. Kay yachachisqayqa manam ASUANJA aswanja kachamuaqniypam. Pipas paypam y ruraymunaqa YACHANJAM kay manta Diosmanta y naspa KIKILLAIMANTA mana jaita pipas manta RIMAJA maskan kikin ALABASHA KAILATAM ASUANJA pipas kachamuqninta paja PAIJA chihaptam rimachkan. Manama llullakuchkanchu. Manachu leitaja Moisés KICHIK chaitaja manam, mayqan nikichikpas cumplinkichikchu. Chaynaqa KACHKAN KICHIK CHAIMIRUNA chaymi runakunañataq nirqa. DEMONIO demoniuyuqmi pita guanyo chita munasuchkanki, nispa. Jesús ñatah minerja. Huk ruraitam rurarjani samana punchaupi. Kichika Machikuita, admirasqallaña kachkankichik. Moisésmi Kaikuna kamachikuyta qarikaynikichikta abolo Kaykunaqa kichikuna mantarajmi. mueses Manam llamantacho. Chaimi samana punchaupipas paramoptinga, wawata kichikpuni ininta kamachikuyninta ikichigraikum, samana punchawpipas qamkunaqa señalankichik. Chaynaqa, imanis qamapi konkichik samana punchaupi huk runata sumaqta sanuyaykachiptiqa? Amaya juzgaychikchu qhawarispalláqa, juzgaychikqa allin arregloman hinaya. mi riman Maimantam hamushangmanta Jerusalén pi runakunam amnerja kashan masqasqanku Wajaya kunanja libreña rimachkan, manañan pipas y matapas nincho, segurucha kristu kashanta. Cristo Kasjanta. Ñuqanchikmi ichaqa yachanchik maila urunam pas, Cristo amuptinmi Yaja, maymanta jantapas mana Jesús me templopi hayariko Jayariko hina nirqa. kichikmi Kichikmi umantam tapas. Ñuqaqa manam kikillaymantachu amurqani. Ñuqataqa hukmi Kachamuan, Payqa chiqapmi. Qamkunaqa manam riqsinkichikchu. Ñuqa michaqa riqsini paypa kasqanmanta hamuspay. Paymi ñuqataqa kachamuwarqa. Chaynakunata niptinmi presucharuyta munarqaku. Ichaqa manam pipas apiyta terqakuchu manaraq tiempun chayamusqanrayku. Achkaq runakunam payman iñirqaku, inaspam nirqaku. Cristo amos pampas, manacha kaina achkallaña milagrokunataja manchu. Nispa. Jesús ta y presucha comanta. Parecio kunam runakunapa rimasqanta yacharuspanku, en aspam Inaspam guardia kunata kacharhaku, Jesús ta monankupa. Jesús enerja nerja. tiempo yañam casa hamkunawan ñam mas kas Maskas manam tariwankichikchu. Ñuqapa kasqaymanta manam chayayta atiwaqchikchu. Nispa. kikin Kikin kikinkupura tapunakurqaku. Manatari atinapaja, maitaya kairunaga ringa. Icha judio kasqanpi chijisqa judíokunamanchu ringa, grigokuna yachachich. imanich mas maskas papas manam tariwankichikchu ñuqapa Nispaja? manam chayayta y nispaqa? Y yakumanta. Fiestapa tukunan mi carga hatun punchao. Chaipim Jesús ayaykuspa jayariko hina nerja. Pipas yakuna chicoja ñuqaman Biblia Bibliam nin. Iñiqpa mantan pa'wanja causa y yaku. Nispa. Jesús ganichkarga chuya espirituta llapay chaskinan mantam Jesús pachamang pachaman manaraq raikum, espirituqa manaraq hamurqaraqchu. Jesús raiku runakuna kumanta. Wakin runakunan Jesús parimasjanta uyarispanku kunerjako. Chihaptapunim kairunaja runaqa Moiséspa dios manta uyako. Nispa. Wakin Niñatag Minerjako Paija Cristom. Nispa. Wakin ñataqmi Imantaj si Galilea la umantaja mon man Cristoga, manachu Biblia nichkan, David pamiraining mantan Belem Senja nasenja Cristoga nispan. Jesús ray komrunakuna rakinakururjako, wakenninmi Jesús ta presuchaita y ichajan manan pipas hapita aterjachu. kunapa mana manta. kunam koterhako farisio kunapa hinaspa sacerdotikunapa jefimpa kasfangman chaymi paykunata manaja manaja pusamurgan kichikchu. Nispa. guardia guardia nerja. Manan pipas pay y marjacho Nispa. Farisiyukunañataqmi nerqaku. Qamkunapas ingañarachikunkichikñachu? Iñirqachu payman hukaqnin hukagnin utaq hukaqnin farisiyullapas? dios dios paleininta mana yachaspam ñakasqa kachkanko, Nispa. Nicodemum carja fariseo kunapi hukagnin kamachiko. Paimi ñawpaqta Jesús man rerja. Paimi nerja. chikman inaja, manam una taja puntata imam nishanta manaraj caspaja. Nitaj imam rurashanta manaraj caspaja. Nispa. Chaymi paykunañataq nerjaku. Hampas Galilea kaqchu biblia Bibliapi maskaspaya yachay. Galilea laumantaja, Manam Dios Dios Manta, Willakoja.